أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah halakah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini bisa bertetap muka dalam suasana yang insya Allah kita harapkan Allah meridainya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada adan sahabat sekalian. Pada malam ini yang seharusnya memberikan kajian adalah Ustaz Tarmidhi Jafar Tapi beliau mungkin berhalangan Namun kami sendiri karena tadi sore disampaikan oleh Ustaz Munawir Beliau semalam menyampaikan kajian tapi dalam keadaan kesulitan Karena sedang dalam keadaan demam bercampur dengan flu juga mungkin diiringi dengan batuk-batuk sehingga sulit untuk bernapas dan menyampaikan pesan-pesan beliau harus tahan sehingga gemetaran itu terdengar menurut beberapa para pendengar ketika kami pulang dari kajian orang-orang yang kami jumpai bertanya tadi kayaknya orang yang menyampaikan Ustaz sedang sakit. Nah boleh jadi Ustaz Tamidir juga sedang sakit, kita mudah-mudahan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada semua. Atau sedang di dalam perjalanan atau dinas wallahu alam bisawab. Oleh karenanya kami menggantikan meskipun saya sempat mengatakan pula kepada Ustaz Munawir berdasarkan daripada perintah Imam Besar Profesor guru kita bersama Dr. Azman Ibrahim coba minta sama Ustaz Tamnikha katanya ya begitu diminta ya guru yang meminta saya katakan sebenarnya saya juga dalam keadaan sedang tidak enak badan sudah mendekati hampir 10 hari dalam keadaan demam diri dengan batuk dan lain sebagainya namun insyaallah dengan niat yang ikhlas Allah Subhanahu taala beri kepada kita akan kekuatan. Allah beri kepada kita akan kesegaran. Allah akan dukung dengan taufik dan hidayah serta inayahnya agar kita bisa melanjutkan penyampaian yang kita sampaikan pada subuh Senin tentang perjalanan para hujjat wal mu'tamirin terutama dari gelombang yang kedua yaitu kelompok terbang satu di Aceh ini yang beberapa hari mendatang ini akan menziarahi kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah dan pesan ini sudah kita sampaikan pada subuh Senin tapi belum lengkap dan untuk melengkapi secara keseluruhan ini sesuatu yang tidak mungkin dalam durasi waktu yang singkat Jemaah, rahimakumullah banyak dibahas, banyak dikaji dan beberapa di antaranya telah disampaikan oleh guru-guru kita tentang ibadah di Mina, di Muzdalifah dan sebelumnya lagi di Arafah. Lalu ketika tiba sampai dengan faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa tentang nafar awal dan nafar tsani lalu ibadah dan tulisan-tulisan yang kita baca di harian surat kabar tentang laporan kegiatan para jemaah haji di sana pada hari-hari seperti saat ini. Nah, yang kami ingin sampaikan di sini adalah kita tidak mengambil semuanya. Kita hanya mengambil bahagian yang terkecil, tetapi bahagian terkecil ini itu sering dilupakan oleh orang-orang atau jarang ada pembahasan-pembahasan seperti ini atau jarang diingatkan kembali karena kita fokus pada sesuatu yang besar maka lupalah kepada hal yang kecil padahal hal-hal yang kecil terkadang mengantarkan seseorang ke gerbang yang paling selamat kita selalu ingatkan ada seseorang yang berada di dalam surga Allah karena sebatang ranting atau pohon yang jatuh melintang di atas jalan lalu dipindahkan supaya tidak menghalangi lalu lalangnya orang-orang yang beriman orang-orang muslim ah, sehingga kata Rasulullah lelaki ini berada di dalam surga karena amalnya memindahkan dahan itu kita juga sampaikan sebelumnya bahwa orang yang ikhlas itu salah satu kriteria dia tidak bedakan antara amal kecil dan amal besar. Sehingga amal kecil itu ada kesempatan dia tidak sia-siakan. Sementara sebagian orang kadang amal kecil menganggap, menganggap remeh padahal itu di sisi Allah amat besar. Nah, oleh karenanya amal-amal yang kecil ini boleh jadi lebih besar nilainya kalau dilihat kepada keikhlasan orang yang melakukannya. Memang ada kaidah kaidah fikhiyah yang menyatakan qadrul amal bagaimana itu ya? Ma kana aktsaru fi'lan kana aktsara fadlan. Itu kaidah fikhiyah. Jadi dari turunan-turunannya makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa yang paling banyak menuntut kita untuk melakukan suatu pekerjaan maka pahala dan keutamaannya di sana lebih banyak. Contoh salat isya itu lebih utama dibandingkan dengan salat subuh kalau dilihat kepada salatnya karena salat isya itu empat rakaat salat isya itu empat rakaat empat rakaat itu dia memiliki takbir al-intiqal yang merupakan sunnah hay'ah sampai beberapa kali di dalam satu rakaat lalu kalikan empat atau paling tidak dia punya rukuk sampai dengan empat kali lalu sujudnya ada delapan kali salat subuh dua kali rukuk sujudnya hanya dua empat kali jadi dilihat kepada salat seperti ini maka salat subuh eh, salat isya itu jamaah rahimakumullah lebih besar pekerjaannya maka lebih besar utamanya itu kalau dilihat dari ain salatnya materi salatnya tapi karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajruka ala qadri nashabik sesungguhnya pahala yang engkau peroleh itu tergantung kepada usaha yang maksimal yang engkau lakukan tergantung kepada keletihanmu tergantung kepada lelah yang engkau lakukan. Jadi semakin lelah maka semakin besar. Oleh karenanya salat subuh dilihat kepada kerjaan dan waktu dilaksanakan maka lebih utama dibandingkan dengan salat isya. Kira-kira begitu. Contoh lain misalnya melaksanakan salat witir. Witir itu dilaksanakan bisa tiga rakaat, bisa lima rakaat, bisa tujuh, bisa sembilan, bisa pula dilaksanakan sebelas. Bisa dilaksanakan dua-dua, bisa empat-empat, lalu tiga. Lalu kalau ditanya mana yang lebih utama? Utama melaksanakan dua, dua, dua, dua, lalu satu. Kenapa? Karena lebih banyak takbir dan ucapan-ucapannya dibandingkan dengan pelaksanaan di dalam sekali. Paling tidak takbiratul ihram. Allahu Akbar di awal mula. Tapi kalau kita terus dur maka takbiratul ihramnya tidak ada. Ah di sinilah para ulama membuat kaidah-kaidah yang begitu spesifik sehingga dipahami oleh orang-orang yang datang dari generasi selanjutnya berdasarkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Dari situ kita tidak boleh sama sekali melemahkan ataupun menganggap remeh apa yang telah dilakukan oleh para fukaha dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh para fukaha dengan misalnya para muhadisin dia ahli hadis itu fikih orang fikih tidak tahu apa-apa banyak sekali ikhtilafnya ini salah dan keliru penilaian seperti itu karena fukaha juga mereka para ahli hadis dia mengambil dari ahli hadis lalu para orang-orang yang datang kemudian setelah itu walaupun tidak terlalu alim sebagaimana gurunya tapi dia membentuk kaidah itu berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh para guru-guru orang yang sangat alim sebelumnya. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu kira-kira pemahaman-pemahaman dalam Islam ini. Nah, oleh karenanya kita sampaikan para jemaah haji yang berangkat ke Al-Madinah Al-Munawwarah terutama dari masyarakat Aceh secara umum atau yang terbang menuju ke Mekah Al-Mukarramah kemarin dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Belang Bintang, maka mereka ini itu akan berangkat ke sana untuk tujuan-tujuan pertama adalah beribadah di Al-Masjid An-Nabawi. Karena Nabi katakan salatun fi masjidi. Ya. Salat di masjidku itu ya, itu afdal min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram lebih utama dibandingkan dengan salat di masjid lainnya hingga seribu kali kecuali di masjid al-haram kerana masjid al-haram itu sepuluh ribu nanti ada hadis yang mengatakan termasuk di masjid al-aqsa itu Baitul Maqdis itu sepuluh ribu kali. Jadi lebih mulia lagi di sana karena ada persaingan dan penghormatan kepada para nabi dan seluruh para nabi. Karena nabi juga Isra dan Mi'raj di sana. Nah, jemaah rahimah itu salah satu ilahnya. Oleh karenanya mereka ingin ke sana untuk imtithalan lima fi hadis atau ahadis nabawi asy-syarif untuk mengamalkan apa yang ada di dalam hadis bisa melakukan ibadah ke Masjid An-Nabawi. Itu yang pertama yang besar. Yang kedua adalah untuk berada di Darul Hijrah. Berdasarkan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berada di Madinah itu akan merasa aman dan nyaman serta tentram karena keberkahan yang dimiliki oleh kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di akhir nanti ketika dunia akan kiamat akan muncul para dajjal. Nah, dajjal yang paling utama muncul mereka tidak akan bisa menggerogoti beberapa kota. Di antaranya adalah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sementara kota-kota lain habis. Termasuk yang tidak bisa digerogoti adalah Mekah dan juga mereka tidak bisa memasuki Masjid Al-Aqsa atau kota yang berada di sekitarnya dikarenakan dihadang oleh pasukan-pasukan daripada Isa Al-Masih, pasukan Al-Mahdi ada di sana. Nah, ini kelebihan-kelebihan daripada suatu tempat atau suatu bangunan atau suatu wilayah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan itu atau durasi waktu misalnya kelebihan hari Jumat dibandingkan dengan hari lain bulan-bulan Zulhijjah atau bulan-bulan haram dan lain-lain sebagainya serta kelebihan daripada bulan suci Ramadan jadi ada pilihan pilihan Allah SWT kelebihan manusia kelebihan makhluk malaikat dipilih dari antara manusia ada nabi dari para nabi ada para penghulunya sebelumnya ada ulul azmi minar rusul. Jadi ada pilihan-pilihan yang Allah memilihnya. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sidang jemaah rahimakumullah. Di antara sekian banyak tujuan-tujuan merefleksi perjuangan adalah untuk menziarahi makam para sahabat yang ada di sana terutama para sahabat yang telah mendapatkan syahid di Uhud atau di Padang Uhud dalam peperangan Uhud di tahun ketiga Hijriah karena perang itu banyak terjadi di masa Rasulullah SAW sampai dengan 27 perang yang Rasulullah SAW berada di dalam peperangan itu perang yang pertama itu perang Abuwa Abuwa itu desa yang kita sering dengar wafatnya ibunda beliau Aminah binti Wahab nah, di sana terjadi perang tapi skalanya tidak besar kemudian ada perang Buat lalu ada perang Usyairah lalu ada perang Safwan atau disebut dengan Badul Badar Badar yang pertama lalu baru ada masuk perang yang kelima yaitu perang Badar Al-Kubra nanti ada perang yang ke 16 perang Badar yang kedua nah, ha, jadi perang Badar yang paling besar itu adalah perang yang kelima nah, ha, itu demikian ya dan seterusnya dan seterusnya terakhir nanti perang Tabuk sebelum 27 itu ada perang Hunain ya tahun apa namanya tahun ke 8 setelah perang Fatu Mekah di Hunain antara Mekah dengan Taif ya, lalu ada perang Taif 25 itu perang Hunain 26 perang Taif lalu 27 perang Tabuk pada tahun ke-10 Hijriah di sana Rasulullah SAW setelah itu wafat setelah menerima ayat Al-Quran Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum ulislah madinah ah, ini uh, uh, apa namanya secara global kita sampaikan ini supaya kita punya persepsi nah para sahabat ini telah berjuang mati-matian ah, mereka telah wafat di sana lalu di Baqi Al-Gharqat di perkuburan Baqi yang dulu keluar dari Madinah Madinah dulu sebesar masjid sekarang dan baki pun sekarang keluar dari masjid An Nabawi tidak masuk kita harus berjalan dulu sekitar 100 sampai dengan seratusan lebih meter untuk sampai ke baki walaupun kita lihat di sana seakan-akan dekat padahal lebih dari 100 meter kita berjalan untuk sampai ke baki al gharqa itu tanah baki yang dulu ada pepohonan gharqat di sana yang pohon garkat itu sekarang ditumbuhi dan ditanami di di daerah Israel karena mereka entah takut kepada hadis Rasulullah atau memang ini kemukjizatan Rasulullah di samping takut jadi menandakan bahwa itu adalah sejarah Yahudiyah pohonnya orang Yahudi jadi pohonnya itu suka menggigit artinya menjerat kita karena punya duri-duri yang tajam jika kita sampaikan pada pertemuan Senin kemarin itu Pohon itu seperti bentuk satu pohon yang di dekat gunung dan persawahan yang dekat gunung di tempat kita atau di tanah-tanah timbun yang diambil tanah itu dari daerah pegunungan sehingga nanti ada benih-benihnya yang terbawa dengan angkutan lalu tumbuh nah, dia ber, berduri kalau tidak salah namanya ini bahasa Aceh mohon maaf saya bahasa Indonesia tidak tahu namanya bakmah pohon mah ya kalau dulu pernah digunakan untuk pelit burung tujuh oleh para dukun e, juga daunnya tidak persis seperti pohon mah daunnya lebih persis kepada bak murung bak durinya mirip dengan pohon mah tetapi dia memiliki kualitas kayu dari spesiesnya itu lebih kuat jadi dalam kombinasi seluruh spesiesnya dia yang paling kuat pohon itu. Nah, mebek dapat tabingan dengan teman tu. Nah, jadi ke, ke kombinasi lain, ke spesies kelas lain. Nah, dia punya hutan itu. Nah, dulu ada di Baki. Lalu dibersihkan, sekarang tidak ada lagi pohon. Ya, kuburan pun di sana hanya beberapa tumpukan pasir dan bebatuan tanpa nama Ini kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia mungkin. Nah, oleh karenanya kita mengunjungi ke sana itu. baki Al-Gharqad. Banyak pohon itu di sana. Nah, kita kunjungi. Kenapa kunjungan kita ke kuburan ini? Karena memang itu bahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah kita baca hadis pada pertemuan Senin kemarin dari Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah ini adalah anak al Khusayb al Khusayb anak Al-Haris Al-Aslami masuk Islam sebelum perang Badar itu ke pendapat yang paling kuat tapi tidak ikut di dalam peperangan Badar. Nah, beliau nanti ikut dalam perang Hunain. Wasyahidah hunain ala ma yaqul ada yang mengatakan beliau memang masuk Islam setelah perang badar berarti memang pantas beliau tidak ikut perang badar nah begitu ada 177 buah hadis yang diriwayatkan melalui beliau sebagai generasi sahabat kemudian ada 14 di antaranya berada di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim Dua sepakat Bukhari dan Muslim Satu hanya Bukhari saja yang melawikannya Lalu sebelah sisanya dirawikan oleh Imam Muslim Salah satu hadisnya adalah An Buraida radhiyallahu anhu qal dari Buraida bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata kana an sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ilal maqabir an yakula qailuhum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya kalau mereka keluar menuju ke kuburan kita sudah bahas kubur makabir sebelumnya ada hadis itu beberapa kali kita sampaikan kubur makabir kubur jamak daripada qabrun makabir jama daripada makbarah dalam Al-Quran ada lapan kali disebut tujuh dalam bentuk isim satu dalam bentuk fi'il jadi tujuh dalam tujuh hari ini kita semua akan mati nyahana mati orang ahad orang senin nyahana senin nyahana telata nyahana telata menanci sampai satu. kalau cari hari ke-8 tidak ada lagi kita Fa'akobarah Maka dia telah dikuburkan Jadi tidak usah cari hari ke-8 Siap-siaplah dalam 7 hari Nah oleh karenanya Rasulullah ajarkan Dalam hadis Buraidah sebelumnya dikatakan Karena Rasulullah SAW yakul Adalah Rasulullah SAW berkata Kuntunahitukum an ziyaratil kubur Fazuruha Aku sebelumnya melarang kalian untuk menziarahi kubur Sekarang ziarahlah Kenapa dilarang sebelumnya? Dekat masa para sahabat dengan masa jahiliyah. Nah, nanti dalam riwayat At-Tirmizi, riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain disebutkan, "Fazuruha wa la taqulu hajran." Silakan ziarah kubur tapi jangan berucap, berkata sesuatu yang dapat membawa kepada kebatilan. Nah, tidak meminta kepada kubur misalnya. Ah, tetapi jangan salah. Nah, kita janjikan ada lima tujuan atau bentuk-bentuk penziarahan kubur. Yang pertama, menziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat. Nabi SAW bersabda, Fazuruha fa innaha tudhakirukum bil akhirah silakan engkau ziarah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan engkau akan kampung akhirat ini yang pertama pak ini para pendengar di rumah anda mengingat akhirat dengan menziarah kubur anda bisa mengingat akhirat dengan mengingat asal penciptaan kita anda bisa mengingat akhirat dengan melihat kehancuran yang terjadi di negeri orang banyak ragam banyak wasail banyak media yang bisa kita jadikan sebagai pengingat untuk bisa mengingat akhirat salah satunya lihat kubur ingat kematian kalau kita ingin ingat akhirat dengan melihat kubur maka tidak perlu kita kenal siapa orang yang ada dalam kubur itu itu teorinya dengan melihat kubur langsung ingat akhirat Jadi ziarah kubur siapa saja Kubur yang ada kita lewat di pinggir jalan berhenti sebentar Lihat aduh atau tidak berhenti Lihat kubur aduh orang sudah mati Kita pun ingat negeri akhirat nah, ha, Ini kalau tujuan mengingatkan kita kepada akhirat Sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara nanti Jemaah Rahimakumullah ada orang ziarah kubur itu hanya untuk berdoa ada juga bukan hanya lah nah, ha, jadi ada untuk mengingatkan akhirat kemudian ada untuk berdoa jadi orang ziarah kubur berdoa nah ha, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. apa yang diajarkan kepada sahabat katakanlah Siapa yang memimpin rombongan ziarah itu? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera lah kepada kalian ahlul khitab, kalian ajak ngomong. Ya orang mati itu diajak ngomong kepada kalian bukan kepada mereka. Kalau mereka itu gaib jauh. Tidak ada hubungan sama kita. Ini ada hubungan ngomong assalamualaikum kalian. Saya ngomong sama bapak, Tapi kalau bapak tidak bisa apa-apa macam batu saja duduk itu saya ngomong beliau, beliau, beliau. Kalaupun tidak pakai kata dia misalnya dia agak kasar mungkin dengan bahasa kita kan. Indonesia-nya tidak kasar sebenarnya pak. Nah, tapi asalnya eh, orang ini tua lebih alim jadi kita bilang dia tidak cocok beliau beliau orang ketiga tunggal keduanya orang kedua tunggal mereka plural ya orang ketiga aja jama rame-rame mereka ini ndak kum kalian salam sejahteralah kepada kalian ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ahlad diyar kenapa pakai kum kemudian ahla boleh jadi ada ya ahlad diyar ada ya yang dibuang mahzufah wahai ada panggilan lagi orangnya hidup wala taqulu lima fi sabilillahi am amwat. Orang syahid memang hidup. Jelas hidupnya berbeda dengan orang yang lain. Yang mati juga hidup. Karena orang-orang yang ruhnya berada di aliyin, dia tata'allak arwahuhum bil makabir aksar. Karena ada jasadnya di sana dilihat. Aduh, hancur. Aduh, ada dia di sana. Belum lagi nanti dikembalikan. Ya, kembalikan. Nah, ini kita belum bicara Nabi. Belum bicara ziarahnya kepada Nabi. Bicara ziarah yang terkecil orang-orang yang meninggal di sana. Salah satunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Dipakai minal kenapa? Karena di baki itu sebelumnya perkuburan jahiliyah ada jisas ada badi-badi yang sudah hancur lebur tulang belulang orang-orang jahiliyah dulu dah ada di sana boleh jadi sudah diangkat boleh jadi masih tersisa bertimpa-timpa dahulu ha, maka minal mu'minin ha, kalau ada kumpul kan kita persamakan kita mau ke taman makam pahlawan di sana ada dua bahagian yang nampak tanda-tandanya satu bahagian yang apa namanya papan sebagai tanda itu muslim satu lagi adalah orang kristiani misalnya lalu kita ucap assalamualaikum ya ahlal kubur kalau tidak kita sebut minal mukminin maka kena juga itu orang-orang yang kristiani tapi kita tidak berbicara kena langsung itu awal-awalnya kenapa? karena maksud kita ada dalam hati tidak mungkin saya kasih salam ke sana Maka salam saya khusus kepada para pahlawan yang telah wafat di medan perjuangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang Islam maksudnya. Nah ha, itu dia. Jadi ada sesuatu yang muqaddarah di sana huruf min. Assalamu alaikum ahlad diyar, ahlal kubur minal mu'minin. Itu satu. Ya-nya ada. Oh tidak ada ya Boleh juga Maknanya badal daripada kum Badal daripada kum Jadi Alaikum Ya Pakai li Ahli diar Kalau dibadalkan Tapi hadis banyak ditulis dalam kitab-kitab Sahih Muslim Sahih Bukhari Ahla Berarti ada ya Kalau tidak pakai ya Assalamualaikum ahli diaril mukminin. Kenapa? Badal terhadap terhadap khitab daripada isim damirkum. Nah, ha, jadi begitu kira-kira. Baik, kita jangan lama-lama di gramatikal. Uh, saya ingin sampaikan bahawa yang pertama tadi adalah untuk mengingatkan tentang akhirat. Yang kedua adalah untuk berdoa. Nah, bagi orang yang berdoa, itu disarankan lebih kenal waktu ada lebih baik ada hubungan familiar itu paling cepat paling cepat sampainya kada ada taalluq antara hati dan silaturahim ketika di dunia nah walaupun demikian meskipun tidak kenal tu gak bisa ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabakuna sabakuna ikhwanina alladhi orang-orang yang sebelum kami siapa itu? tidak kita kenal banyak sebelum kami orang Islam sudah duluan meninggal ada yang kenal dan tidak eh, kita doa sampai semua doanya itu yang kedua kita tidak panjang-panjang waktu kita sangat sedikit yang ketiga jamaah rahimakumullah yang ketiga adalah untuk mengambil keberkahan. Ha, nah, nanti silap-silap kita. Berkah kok diambil dengan kubur? Ah inilah dia disuruh ziarah. Ada keberkahan dari orang-orang yang telah tiada. Dan ini secara spesifik diberikan kelebihan kepada mereka yang termasuk ahlul khair wa ta'ah minal ulama wal awliya nah, maka ada keberkahan di sana ya salah satunya orang tua yang telah mengajarkan kita manzara qabra walidahi au ahadihima siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yaumal jumuati pada hari Jumat kana kahijjatin adalah ziarahnya itu kana kahijjatin bagaikan melakukan ibadah haji lihat itu amal kecil amal kecil nah orang yang haji itu orang Aceh ada saudaranya yang sudah meninggal ada maknya yang meninggal ada ayahnya yang sudah meninggal ada kakeknya yang sudah meninggal kadang dikuburkan di bakti dia ziarah ke sana melaksanakan ibadah haji ziarah lagi orang yang meninggal kahijatin atau kahajatin. subhanallah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atun diampuni dosanya dan dituliskan dia terbebas dari api neraka itu yang ketiga yang keempat jamaah rahimakumullah litarahum bil amwat minal mu'minina wal muslimin untuk kasih sayang karena orang-orang yang meninggal itu dalam riwayat khabar Anas disebutkan mayakunu lil mauta ila zara man ya'rifu fid dunya dia mengerti siapa yang datang oh masih pulan tetangga lontruk tahu dia nah, maka oleh karena itu ziarah adalah bahagian dari amal yang saleh laksanakan saya setelah sekian lama banyak guru-guru yang belum dia diziarahi juga kadang-kadang orang tua kita jarang menziarahi maka Jumat besok mungkin pagi atau sore sempatlah kita menziarahinya insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kebajikan kepada kita semua dan kita doakan karena waktu yang singkat ini mudah-mudahan para jamaah al-hujjat bisa kembali Kalaupun yang tidak kembali Semoga Allah menerima haji dan ibadah-ibadah lainnya Amin ya Rabbal Alamin Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh